ner jag danta vi mikla går det ligger så långt av letet de herre de sente ver andre boter av så ut för deras brete de heter lika sönder åt de rive det var knut av vi mikla Nå taler talet brotter sig Du skal en fare, du skal i alland Da førre du sendte brevet mine Du gjør du sender opp til bygget Peter, Peter, lille pena, de sønna var så vinsen man, for best kommer jeg her aldrig mer enn drager jeg til feien, det er da han skriver til livet sønner og til liv. Færreste broder vår fare med båt og brevene dine, og dette vil jeg for sannheten sier jeg kommer aldri igjen. De hederlige sønner og de rike. Påsen tog kan vi påse tilbake og bilegge stav i så red han til det ferge sted, hvor ingen mann kan ei hente bedelige sønner og det glemt Dette var på den tredje pinsedag, vi løpet og datteren minte, og dette var han Den juledag. Var herre De kastade sanker under förebådan på den svenska samtidigt du var Peter lilla benavisen Han rymde först på land, det du och tänder och det Dovre i denne borgergård, der Aksle til hans sønn, så går han i høyen nå. For Spanialas konning døde sine sønner og fruer. Hilset der i Spanialas konning, alt over etter freden. Däremot vissa lönder bredvid Det ligger och Det var fan i allas så Så tog han den